24 skirsnis 30 skyrius Vedybų planai Kitą dieną po tos scenos, tą valandą, kai Debrė buvo įpratęs vykdamas į ministeriją užsukti pas ponę Danglar, jo karieta nepasirodė bankininko kieme. Ta pačią valandą pusę pirmos ponė Danglar pareikalavo arklių ir išvažiavo. Danglaras užsiglaudęs už langų užuolaidų žiūrėjo, kaip ji išvyko, nes šito ir buvo tikėjęsis. Jis liepė, kad jam praneštų, kai tik ponia Danglar grįž. Bet ir antrą valandą jos dar nebuvo. Tada jis liepė pakinkyti arklius, nuvažiavo į deputatų rūmus ir užsirašė kalbėti, ketindamas pliekti biudžetą. Nuo 12 iki 2 Danglaras sėdėjo savo kabinete, skaitė telegramas ir vis labiau neaukėsi dėliodamas vienus skaičius prie kitų ir priiminėdamas interesantus. Tarp kitų buvo ir majoras Kavalkantis – vis toks pat įraudęs, nevikrus ir punktualus. Jis atvyko iš vakarų sutartą valandą užbaigti savo reikalų su bankininku. Išėjęs iš rūmų, kur per posėdį nepaprastai jaudinosi ir aršiau negu bet kada puolė ministeriją, Danglaras sėdo į savo karietą ir liepė vežėjui važiuoti į Elizėjaus laukų 30 numerį. Montekristas buvo namie, bet ne vienas, todėl tarnas paprašė Danglarą valandėlę palaukti jų svetainėje. Bankininkui belaukiant atsidarė durys ir įėjo žmogus su abatų drabužiais. Matyt, jis buvo artimiau pažįstamas su šeimininku, nes nesėdo laukti kaip danglaras, bet linktelėjo ir nuėjo į kitą kambarį. Po valandėliais to kambario durys atsidarė ir pasirodė Montekristas. Atsiprašau, brangus baronė, tarė jis, bet į Paryžių ką tik atvyko vienas geriausių mano draugų abatas Buzonis, kurį jūs turbūt matėte praeinant. Mudu seniai nesimatėme, todėl nedrįsau tučto jau palikti jo vienu. Tikiuosi mane suprasite ir atleisite, kad priverčiau jūs laukti. Baisus čia daiktas, tarė danglaras, tai visai suprantama. Aš nelaiko atvykau ir beregint įsineždinsiu. Nieko panašaus, prašau sėstis. Dieve brangiausias, kas jums? Atrodote toks susirūpinęs, kad jis jau gazdinate mane. Susikrimtęs kapitalistas panašus į kometą – jis taip pat visuomet pranašauja pasaulį didžiulę nelaimę. Jau kelios dienos, brangus grafė, mane persikėjo nesėkmės, atsakė Danglaras. Aš be paliovos gaunu blogą žinias. Siaubinga, užjauti jį Montekristas. Ar vėl pralošėte biržoje? Ne, šitai mečiau, bent jau keletui dienų. Šį kartą kalbu apie vieną bankrotą Trieste. Šit kaip? Tikriausiai turite galvoje Jacopą Manfredi? Taip, įsivaizduokite, su tuo žmogumi jau nežinia kiek laiko kasmet variau biznį už 8 ar 900 tūkstančių frankų. Niekada jokių nesusipratimų, niekada jokių delsimų. Žmogus mokėdavo kaip princas, kuris moka. Aš duodu jam milijoną avanso ir staiga tas velnės Žakobas Manfredis nustoja mokėjas. Tikrai? Baisus smūgis. Aš išduodu jo vardu vekselį 600 tūkstančių frankų ir jis grįžta neapmokėtas. Be to pas mane dar guli jo pasirašytų vekselių 400 tūkstančių frankų, kuriuos turi išpirkti mėnesio gale jo agentas Paryžiuje. Šiandien 30-oji pasiunčiu žmogų pinigų ir kaip jums patinka, agentas dingęs. Įskaitant dar ispanų istoriją, aš puikiai baigiu šį mėnesį. Negi ta ispanų istorija jums tiek daug kainavo? Žinoma, 700 tūkstančių frankų kasoje kaip nebūta – Kaipgi jūs po velnių taip įklimbote, juk jūs senas vilkas? Vis per žmoną. Jis apnavusi neva Donas Karlas grįžęs į Ispaniją. Ji tiki sapnais. Tai pasak jos magnetizmo reiškinys, ką nors susapnavusi ji tikina, kad tai būtinai ir įvyks. Jeigu jau ji taip manį, aš ir leidau jai lošti. Ji turi savo kapitalą ir savo maklerį, lošia ir pralošia. Tiesa, lošė savo, ne mano pinigais, bet suprantate, kai iš žmonos kišenės išlėkė 700 tūkstančių frankų, tai nors truputį šitai pajunta ir vyras. Argi jūs nežinojote? Bet juk visi apie tai kalbėjo. Kažką girdėjau, bet smulkmenų nežinau. Bet to aš absoliučiai nieko neišmanau apie biržos reikalus. Tai jūs nelošėte? Aš? Kadagi man lošti? Aš ir taip per akis turiu darbo tvarkydamas įplaukų apskaitą. Tuomet gaučiau be ekonomų samdytis dar sąskaitininką ir kasininką. Beje, apie Ispaniją. Man rodos, baronienė ne tik sapne galėjo regėti Dono Karlo grįžimą. Argi laikraščiuose nebuvo apie tai rašyta? Negi jūs tikite laikraščiais? Netrupučio, bet kurjeris turbūt išimtis, jis sažiningas ir pranešinėja vien tikras telegrafų perduotas žinias. Va šitą ir nesuprantama, paaiškino Danglaras. Juk žinia apie Dono Karlo grįžimą iš tikrųjų buvo gauta telegrafu. Vadinasi, šį mėnesį, tarė Montekristas, jūs praradote maždaug milijoną 700 tūkstančių frankų. Ir ne maždaug, o tikrai tiek. Velniai rautų. Trečios eilės turtui tai žiaurus smūgis, užjausdamas tarė Montekristas. Trečios eilės, pakartojo šiek tiek įsižeidęs danglaras, kaip jūs tai suprantate po perkūnais. Turtus aš skirstau į tris kategorijas, atsakė Montekristas. Pirmos eilės turtas, antros ir trečios. Pirmos eilės turtais laikau tuos, kuriuos sudaro čia pat po ranka turimos vertybės. Žemė, kasyklos, Prancūzijos, Austrijos arba Anglijos obligacijos, jei tik visos tos vertybės sudaro 100 milijonų. Antros eilės turtais laikau pramonės įmonės akcinės bendrovės, valdovų vietininkų postus ir kunigaikštyjas, kurių metinės pajamos neprašauka 15 šimtų tūkstančių frankų, o pagrindinis kapitalas 50 milijonų. Pagaliau trečios eilės turtais vadinu kapitalus paleistus į apyvartą, pajamas priklausančias nuo kitų valios arba atsitiktiniais laimės. Šiems turtams gali smogti smūgį kieno nors bankrotas, juos gali sukreisti telegrafo žinia įvairius atsitiktiniai spekulacijos, žodžiu operacijos priklausančios nuo sėkmės, kurią galima pavadinti žemesnė jėga, lyginant ją su aukštesnė jėga gamta. Tokie turtai sudaro fiktyvų ar realų maždaug 15 milijonų kapitalą. Jūsų padėtis kaip tik tokia ir yra tiesa? Teisingai, sutiko Danglaras. Vadinasi, dar šeši taip pasibaigiantys mėnesiai, ramiai kalbėjo toliau Montekristas, ir trečiaus eilės firma kvėptelės paskutinį kartą. Na ir pranašystės jūsų, gaižiai nusišypsojo Danglaras. Imkime septynis mėnesius, kalbėjo tokiu pat balsu Montekristas. Sakykite, ar jūs kada pagalvojote, kad septynis kartus po milijoną 700 tūkstančių frankų tai beveik 12 milijonų? Ne, niekada. Ir gerai darėte, nes tai pasvarstęs jau neberizikuosi savo kapitalais, kurie finansininkui tas pat, kas civilizuotam žmogui oda. Mes dėvime puošnius arba netokius puošnius drabužius, jie padeda mums įsigyti kitų pasitikėjimą, bet kai žmogus miršta, jam lieka tik nuo sava oda. Taip ir jums. Metus biznį liks tik pagrindinis kapitalas, daugiausia 5 ar 6 milijonai, nes trečiaus eilės turtai iš tikrųjų yra 3 ar 4 kartus mažesni negu atrodo, panašiai kaip garvežystė tai yra galinga arba netokia galinga mašina, nors iš jo virstant dūmų kamuliams jis atrodo milžiniškas. Tai mat kaip. Ir savo 5 milijonų tikro aktyvo jūs ką tik praradote beveik 2. Atitinkamai sumažėjo ir jūsų fiktyvinis turtas arba kreditas. Žodžiu, brangus ponė Danglarai, jums nuleido šiek tiek kraujo ir jeigu po to tiek pat nuleis dar keturis kartus, ateis mirtis. Žiūrėkite, brangus draugė, būkite atsargus. Gal jums reikia pinigų? Norite, aš jums paskolinsiu. Vis dėlto jūs blogai skaičiuojate, sušuko Danglaras iš visų jėgų stengdamasis atrodyti ramus. Tuo pat metu mano kasą papildė kitos sėkmingesnės spekulacijos. Nuleista krauja vėl pagausino mitybą. Aš pralušiau kautinės Ispanijoje, mane sumušė Trieste, bet mano Indijos laivynas galbūt padidėjo keliais laivais, o Meksikos pionieriai gal užtiko naujas kasyklas. Puiku, puiku, bet randas lieka ir po pirmo nuostolio vėl pradės kraujuoti. Ne, aš imuosi tik užtikrinto biznio, paprieštaravo Danglaras – su oraus riesti nosį įpratusio šarlatanų pagiruniškumu. Pirma dar trys vyriausybės nuvirs, kol aš sužlugsiu. Kągi, pasitaiko ir taip. Nebent badmetis užeitų. Prisiminkite septynės riebės karvės ir septynės liesas karvės. Arba jūra nutoltų nuo krantų, kaip faraonų laikais, bet jūrų daug, o laivus pakeistų karavanai ir viskas. Juo geriau, šimtą kartų geriau, brangus ponė Danglarai, tari Montekristas. Matau, kad suklydau, jūs priklausote antrus eiliais kapitalistams. Drįstu manyti, galys pretenduoti į tokią garbę, atsakė Danglaras, šypsaudamasi sustengusią šypseną, kuri Montekristui priminė taukuotus mėnulius, tapomus blogų dailininkų, kai šie vaizduoja griuveisius. Bet jeigu jau įsileidome į kalbas apie reikalus, pridūrė jis džiaugdamasis, kad gali pakeisti pašnekesių temą – Pasakykite, kuo jūsų nuomonė galėčiau įsiteikti ponui Kavalkančiui. Duokite jam pinigų, jeigu jis akredituotas jūsų banke ir jeigu jūs tuo kreditu pasitikite. Visiškai. Šį ryt jis atvyko pas mane su čekiu pasirašytų buzonio ir adresuotų jūsų vardu. Taip pat jūsų žiruotų. Suprantama, aš jam tuštojo atskaičiavau tuos 40 banknotų. Montekristas pritariamai linktelėjo galvą – Bet čia dar ne viskas, vėl prašneko danglaras. Jis atidarė mano bankį kreditą sūnui. Kiek jis duoda jaunuoliui, jei nepaslaptis? 5 tūkstančius frankų per mėnesį. 60 tūkstančių per metus, aš taip ir maniau, gūštelėjo pečiais Montekristas. Tie kavalkančiai tikri šikštuoliai. Kas vaikinui 5 tūkstančiai frankų per mėnesį? Bet jeigu jam prireiks kelių tūkstančių viršaus, neduokite. Tėvas jokių būdų jų nepripažins – Jūs nepažįstate milijonierių iš anapus Alpių, jie tikri ar pagonai. O kas jam tą kreditą atidarė? Fencio bankas – viena iš geriausių Florencijos firmų. Nenoriu tvirtinti, kad jums greistų nuostoliai anaip tol, bet geriau laikykitės nustatytos sumos. Tai jūs ne itin pasitikite tuo kavalkančių. Aš? Pagal jo raštelį aš duočiau 10 milijonų. Taikant mano klasifikaciją, jo turtas antros eilės brangus ponė Danglarai. O koks jis paprastas, būčiau palaikęs jį eiliniu majoru. Ir būtumėt labai jį pamaloninęs. Jūsų tiesa iš pažiūros jis nieko neipatingas. Pamatęs jį pirmą kartą pamaniau, kad tai koks senas, po savo antpečiais apmusijęs leitenantas. Bet visi italai tokie, jeigu jie neakina, kaip rytų burtininkai, tai dažniausiai būna panašūs į senus žydus. Jaunasis atrodo geriau, tarė Danglaras. Taip, gal kiek drovus, bet apskritai gana padorus. Truputį nerimavau dėl jo. Kodėl? Todėl, kad jūs matėte jį pirmą kartą užtuomenėje, bent man taip buvo sakyta. Anksčiau jis bastėsi po pasaulį labai griežtų auklėtojų lydimas ir niekada nebuvo lankęsis Paryžiuje. Sako, visi žymus italai paprastai tuokėsi tarpusavyje, atseniai paklausė Danglaras. Mėgsta dėti į krūvą savo turtus. Dažniausiai taip, bet Kavalkantis labai originalus žmogus, jis viską daro savaip. Man regis, jis atsiuntė sūnų į Prancūziją susirasti žmonos. Jūs taip manote? Esu tikras. Ar girdėjote apie jo turtus? Apie juos labai daug kalbama. Vieni sako, kad jis milijonierius, o kiti spėja, kad jis plikas kaip tilvikas. O kokia jūsų nuomonė? Nereikėtų remtis mano nuomonę, ji perdėm subjektyvi, bet vis dėlto – Matote, juk tie kavalkančiai kadaise vadovavo armijoms, valdė provincijas. Aš manau, kad visi tie seni valdininkai ir buvę kontodjerai užkasė savo milijonus kokiuose nors kampeliuose, kuriuos žino tik giminiais vyresnieji, ir tą paslaptį iš kartaus į kartą perduoda savo palikonėms. Užtat visi jie geltoni ir kieti it Respublikos laikų florinai, kuriuos matyti jie labai dažnai žiūrinėja, nes aukso atspalvį įgavę net jų veidai tikriausiai sutiko danglaras. Tuo galima patikėti, nes niekas iš jų neturi nei peidaus žemės. Arba jei ir turi, tai labai nedaug. Aš, pavyzdžiui, esu matęs tik kavalkančių rūmus Lukoje. A, jis turi rūmus? Nusijaukė danglaras, tai jau šis tas. Bet ir juos išnuomojo finansų ministrui, o pats gyvena nedidelėme namelyje. Ašgi sakiau jums, kad tas žmogus tikras nagas. Jūs nelabai jį girėte? Klausykite, juk aš jau beveik nepažįstu, mačiau gal trejata kartų. Visa, ką apie jį žinau, esu girdėjęs iš abato buzonių ir iš jo paties. Šį rytą jis pasakojo man apie savo planus dėl sunaus ir užsiminė, kad jam nusibodo laikyti savo kapitalus Italijoje, finansiškai negyvoje šalyje. Jis norėtų rasti būdų paleisti juos į apyvartą Prancūzijoje arba Anglijoje. Bet gerai įsidėmėkite, nors aš ir labai pasitikiu abatu buzoniu, tačiau neatsakau už nieką. Nesvarbu, ačiū Jums už klientą. Tokie pavardai puošė mano registrus ir kasininkas, kuriam paaiškinau, kas tie kavalkančiai, labai tuo didžiuojasi. Beje, klausiu vien iš smalsumo, ar vesdindami savo sūnus tie žmonės duoda jiems dalį? Kai kada. Pažinojau vieną italų kunigaikštį, turtingą kaip aukso kasyklos, vieną iš garsiausių toskanus didikų palikonių – tai jis, jeigu pritardavo sūnų vedyboms, užversdavo juos milijonais, o jeigu tie vesdavo prieš jo valią, duodavo 30 ekių per mėnesį. Sakysime, Andrijos vestuvėms tėvas pritars. Tuomet majoras galbūt duos jam 2 ar 3 milijonus. Jei sūnus įsirinktų, pavyzdžiui, bankininko dukterį, tai tėvas gal įstotų dalininku į sūnaus uošvio banką. Bet, sakysime, Marti jam nepatiks. Tada sudie. Tėvas kavalkantis čiups savo skrynios raktą, porą kartų pasuks jį ir mūsų Andrija turės gyventi kaip Paryžiaus plevėsa, sukčiauti loždamas kortomis arba kauliukais. Tas berniokas ras Bavarijos arba Perų princesę. Jis norės gauti kunigaikštyteis karūną, jį vilioja Eldoradas ir Potosy. Ne, tie didikai iš Anapus kalnų dažnai veda paprastas mirtingasis – Jie, kaip Jupiteris, mėgsta maišyti rases. Bet ne jau jūs norite apvesdinti Andriją, brangus ponė Danglarai, kad klausinėjate manęs tokių dalykų. Kągi, tari Danglaras, tai būtų neblogas biznis, o aš biznierius. Bet manau, nesu panelė Danglar. Ar nenorėtumėte, kad Alberas pasmauktų vargšą Andriją? Alberas, guštelėjo pečiais Danglaras, tiek jam te rūpytaus vedybos. Argi jis nesusižadėjęs su jūsų dukterim? Tiesą pasakius, mudu su ponu de Morseru kartais pakalbėdavome apie tas vedybas, bet ponė de Morser ir Alberas turbūt neimsite įrodinėti, kad jis bloga partija. Mano manimų panelį Danglar niekiek nemažiau verta už poną de Morserą. Iš tikrųjų, paneliais Danglar dalis bus nemaža, aš tuo neabejoju, ypač jei telegrafas liausis kvailiojas. Čia ne tik dalies klausimas, bet pasakykite – Ką? Kodėl nepakvietėte pietų Albero de Morserų ir jo tėvų? Kviečiau, bet Alberas turėjo vykti su ponė de Morser į Diepą. Gydytojai jie patarė pakvipuoti jūros oru. Taip, taip, nusijokė Danglaras, tas oras turėtų išeiti ją į sveikatą. Kodėl? Todėl, kad jūros oru ji kvipavo jaunystėje. Montekristas praleido šį sąmūgį negirdomis. Vis dėlto, tarė grafas, Nors Alberas ir netoks turtingas kaip panelį Danglar, bet jūs turite sutikti, kad jo vardas daug ko vertas. Kągi, aš manau, ir mano neblogesnis. Žinoma, jūsų vardas populiarus ir pats puošia titulą, kurio buvo manyta jį papuošti. Bet jūs per daug protingas, kad nesuprastumėte, jog pagal kai kuriuos įsišaknyjusius ir netaip lengvai išraunamus prietarus, penkių amžių bajoriškumas vertinamas labiau negu dvidešimties metų. Kaip tik todėl, atsakė Danglaras, mėgindamas ironiškai nusišypsoti, aš verčiau pasirinkčiau Andriją Kavalkantį, o ne Alberą de Morserą. Mano manimu, Morserai senumu nenusileidžia kavalkančiams. Morserai, klausykite, brangus grafė, tarė jam Danglaras, jūs džentelmenas tiesa? Tikiuosi. Bet to ir herbų žinovas. Truputį. Na tai pažvelkite į maną jį, jis patikimesnis negu Morsero herbas. Kodėl? Todėl, kad aš, nors ir negimiau baronas, bet danglaras tikrai gimiau. O kas iš to? O jis visai ne morseras. Kaip ne morseras? Va taip, ką jūs sakote. Mane kažkada pakėlė į baronus, tai aš ir esu baronas, o jis pats pasikėlė į grafus, užtat visai ne grafus. Negalimas daiktas. Klausykite, kalbėjo danglaras. Morseras mano draugas, ar bent senas pažįstamas jau 30 metų. Žinote, aš nelabai branginu savo herbą, bet niekada nepamirštu, nuo ko esu pradėjęs. Tai byloja apie didelį nusižeminimą arba apie didelį išpuikimą, tari Montekristas. Na tai va, kai aš buvau smulkus raštininkėlis, Morseras buvo paprastas žvėjys. Kuo jis tada buvo vardu? Fernanas. Tiesiog Fernanas? Fernanas Mondegas, tikrai? Žinoma, esu pirkęs iš jo nemažą žuvų. Tai kodėl jūs leidžiate dukterį už jo sūnaus? Todėl, kad Fernanas ir Danglaras abu prasisiekėliai, abu neseniai gavo bajorystę, praturtėjo ir yra vienas kito verti. Bet vis dėlto yra dalykų, už kurio žmonės jį plakė liežuviais ir kurių niekada neprikišo man. Būtent, šiaip nieko. Ha, suprantu, Jūsų žodžiai man priminė istoriją susijusią su Fernando Mondego vardu. Aš jau girdėjau tą vardą Graikijoje. Tai Ali Pašaus istorija? Visiškai teisingai. Čia jau paslaptis, kalbėjo Danglaras, ir prisipažįstu, daug duočiau, kad galėčiau ją atskleisti. Rimtai panorėjus, netaip jau sunku tai padaryti. O kaip? Jūs, žinoma, turite Graikijoje kokį nors agentą. Kaip neturėsiu? Janinoje? Aš visur jų turiu – Na tai parašykite Janinos agentui ir paklauskite, kokį vaidmenį suvaidino Ali Pašos iš Tebelinų katastrofoje prancūzas vardu Fernanas. Jūsų tiesa, sušuko umai stodamasis danglaras. Šiandien ir parašysiu. Parašykite, būtinai. Ir jeigu sužinosite, ką nors skandalingą, pranešiu jums. Būsiu labai dėkingas. Danglaras išbėgo iš kambario ir puoli prie karietos. 31 skyrius karališkojų prokuroro kabinetas. Palikime bankininką šuoliais genantį žirgus namo ir pasiekime, kur tą rytą iškilavo ponė Danglar. Jau sakėme, kad pusę pirmos ji pareikalavo arklių ir išvažiavo. Ji pasuko į Saint-Germaino priemeščio pusę, įvažiavo į Mazarinio gatvę ir liepė sustoti naujojo tilto skersgatvėje. Čia išlipo ir perėjus kersgatvį. Ji buvo apsirengusi labai paprastai, kaip ir dera elegantiškai moteriai vykstančiai iš namų rytą. Genego gatvėje jis sėdo į fijakrą ir liepė vežti ją į Arle gatvę. Vos įlipusi į karietą, ji išsitraukė iš kišenys labai tankų šydą, pritaisė jį prie šiaudiniais skribėlės kurią vėl užsidėjo ant galvos ir žvilgtelėjusi į kišeninį veidrodėlį patenkintai įsitikino, kad galima įžiūrėti tik jos baltą odą ir žibančias akis. Fiakras pervažiavo naująjį tiltą ir iš Dofino aikštės įsuko į Arle kiemą. Vos tik vežikas atidarė dureles, Pone Danglar užmokėjo jam, puolį prie laiptų, lengvai užkopė jais ir bematant atsidūrė negirdimų žingsnių salėje. Rytais teisingumo rūmose visuomet daug reikalų ir daug skubančių žmonių, o skubantys žmonės nelabai dairusi į moteris, todėl ponė Danglar perėjo negirdimų žingsnių salę ir jos, kaip ir dešimties kitų moterų, kurios laukė savo advokatų, niekas nepastebėjo. Pono Devilforo laukiamajame buvo daugybė žmonių, bet poniai Danglar nereikėjo net sakytis vardu, vos tik ji pasirodė, prie jos priejo kurjeris pasiteiravo, ar ji ta dama, kuriai ponas karališkasis prokuroras buvo liepęs atvykti, ir jai atsakius teigiamai, atskirų koridorium nuvedė į pono Devilforo kabinetą. Karališkasis prokuroras sėdėjo savo krėsle, nugarą nusigręžęs į duris ir rašė. Jis girdėjo, kaip atsidarė durys, kaip kurjeris tarė. Malonėkite, ponė, kaip durys vėl užsidarė, bet nekrustelėjo. Tačiau, kai tik nutilo kurjerių žingsnį, jis greitai atsistojo, užrakino duris, nuleido užuolaidas ir apžiūrėjo kiekvieną kabineto kampelį. Pagaliau įsitikinęs, kad jų niekas nematys ir negirdės, ir visiškai nusiraminęs tarė. Dėkoju, kad jūs tokia punktuali, ponė. Ir pristūmė jai krėslą. Pone Danglar atsisėdo, nes jos širdis taip dunksėjo, kad ji vos galėjo kvepuoti. Jau seniai, prabilo karališkasis prokuroras, taip pat sėsdamasis ir pasukdamas kreislą taip, kad atsidurtų priešais pašnekovę. Jau seniai beturėjau laimės kalbėti su jumis vienu du ir labai apgailestauju, kad susitikome tikrai nemaloniam pokalbiui. Tačiau matote, aš atėjau, kai tik pašaukėte – nors tikriausiai tas pokalbis man bus dar sunkesnis negu jums. Vilforas karčiai nusišypsojo. Vadinasi tiesa, tar jis atsakydamas greičiau į savo mintis negu į poniaus danglar žodžius. Kad visi mūsų praeities poelgiai turi savo pėtsakus, vieni tamsius, kiti šviesius. Tiesa, kad mūsų žingsniai gyvenimo kelyje panašus į roplio šliaužimą per smėlį, jie palieka šliūžę. Deja, daugelį tą šliūžę tenka laistyti ašaromis. Pone, juk jūs suprantate, kaip aš jaudinuosi, tarė baronienė. Prašau jūs pasigailėti manęs. Šiame kambaryje, šiame krysle sėdėjau tiek nusikaltelių drebančių ir slepiančių akis, dabar čia sėdžiu aš, taip pat drebant ir slepianti akis. Žinote, man reikia sukaupti visą sveiką protą, kad nežiūrėčiau į save kaip į nusikaltelę, o į jūs kaip į rūstų teisėją. Vilforas papurtė galvą ir sunkiai atsidus. O aš, atsakė jis, esu tikras, kad mano vieta neteisėjų kreislė, bet kaltinamųjų suolė. Jūsų? Nustebo ponė Danglar. Taip, mano. Man regis, dėl savo puritoniškumo jūs perdedate, tarė ponė Danglar ir jos gražiuose akise šmeistelėjo žiburėlį. Pėtsakus, apie kuriuos kalbėjote, palieka ugninga kiekvieno žmogaus jaunystė. Visų aistrų, Visų malonumų dugne visuomet slypi sąžinys graužatis. Todėl ir Evangelija, amžinas nelaimingųjų pagodo šaltinis, davė mums, vargšėms moterims, kaip atramą nuostabų palyginimą apie nusidėjėlę merginą ir svetimoteriaujančią žmoną. Todėl prisipažinsiu, atsimindama jaunystės šilimą, aš kartais pagalvoju, kad viešpats man už jį atleis, nes mano kentėjimai, jeigu ir nepateisina jo, tai bent atperka. Kogi jums bijauti? Jūs vyrus žmonės visuomet pateisina, o skandalas suteikia jums šlovės. Pone, atsakė Vilforas, jūs mane pažįstate. Aš neveidmainis, arba bent neveidmainiauju be reikalų. Mano veidas rūstus vien dėl to, kad jie aptemdė nesibaigiančios nelaimės. Jeigu mano širdis nebūtų suakmenėjusi, tai kaip ji pakeltų visus smūgius, kuriuos aš patyriau. Netoks ar buvau jaunystėje, netoks buvau sužadėtuvių vakarą, kai mes sėdėjome prie stalo Gran Kuro gatvėje Marselėje. Bet nuo to laiko daug kas pasikeitė tiek mano širdyje, tiek aplink mane. Visą savo gyvenimą paskyriau kovai su kliūtimis. Visą gyvenimą triuškinau tuos, kurie tyčia ar netyčia, samoningai ir nesamoningai stodavo man skersai kelių ir statydavo jame tas kliūtis. Retai pasitaiko, kad tai, ko karštai geidi, kiti žmonės taip pat karštai negintų. Norėdamas gauti iš jų geidžiamą daiktą, mėgini jį plėšte išplėšti. Didžioji dalis blogų žmogaus poilgių iš pradžių pridengiama nekalta būtinumo kaukė. Tik paskui, kai jau blogai pasielgia įsikaršiavęs, vedamas baimės ar beprotybės, staiga atsiveria akys ir pamatai, kad blogo poelgio galėjai išvengti. Apakės nepastebi, kaip reikėjo elgtis ir ką daryti, bet paskui tai atrodo visai paprasta ir lengva. Ir mes priekaištaujame savo, kodėl pasielgiau taip, o ne anaip. Jūs, moteris, retai kankina sąžiniais priekaištai, nes jūs pačios retai ką nors sprendžiate. Jūsų nelaimės beveik niekomet nepriklauso nuo jūsų pačių, jūsų nuodėmės beveik visada tik kitų nusikaltimai. Šiaip ar taip, atsakė ponė Danglar. Nors aš ir padariau klaidą, nors ir turiu už ją atsakyti, bet vakar susilaukiau labai skaudžiaus bausmės. Vargši moteris, tarė Vilforas, spausdamas jai ranką. Bausmė labai skaudi, nes du kartus vos nesugniužote po ją ir vis dėlto. Vis dėlto. Turiu jums pasakyti, sukaupkite jėgas, ponė, nes čia dar ne viskas. Dieve mano, įsigandusi sušuko ponė Danglar, kasgi dar? Jūs matote vien praeitį, ponė. Aišku, ji miglota, bet įsivaizduokite ateitį dar miglotesnę, ateitį stačiai siaubingą, gal net krauju apšlakstytą. Baronienė žinojo, kokio šalto būdų Vilforas. Ja taip išgazdino jo susijaudinimas, kad ji prasižiojo norėdamas surikti, bet riksmas sustingo lūpose. Kaip prisikėlė baisioji praeitis, sušuko Vilforas. Kaip išlindo iš kapų, iš mūsų širdžių gilumos šmeiklą, verčianti mus klykti iš siaubo ir raudonuoti iš gėdos. Čia atsitiktinumas. Atsitiktinumas, pakartojo Vilforas, ne ponė, atsitiktinumų nebūna. Vis dėlto būna, argi tai neatsitiktinumas nors ir kraupus? Grafas Montekristas atsitiktinai nusipirko tuos namus, atsitiktinai liepė kasti žemę, pagaliau argi neatsitiktinumas, kad po medžiais atkasė vargšą kūdikį. Mano mažulėlis, aš jo nie kartų nepabučiavau, bet kiek ašarų dėl jo išliejau. Mano širdis veržėsi į grafą, kai jis pasakojo apie brangiuosius palaikus rastus po gėlėmis. Ne, ponė, dusliai prabilo Vilforas. Štai ką baisaus turiu jums pasakyti, po gėlėmis nebuvo rasta jokių palaikų. Vaikas nebuvo atkastas. Nėra ko verkti, nėra ko dėjuoti. Reikia drebėti. Ką jūs norite pasakyti? Kalendama dantimis paklausė ponė Danglar. Noriu pasakyti, kad kasinėdamas po medžiais grafas Montegristas negalėjo rasti nei kūdikio greučių, nei dėžiais apkaustų, nes ten jų nebuvo. Ten jų nebuvo? Pakartojo ponia Danglar, įsmeigusi į karališką į prokurorą akis, kurių nepaprastai įsiplėtę vyždžiai bylojo apie jau siaubą. Ten jų nebuvo? Pakartojo ji kaip žmogus, kuris girdėdama žodžius ir savo balsų skambėjimą nori sukaupti besiblaškančias mintis. Ten jų nebuvo, tarė Vilforas, užsidengdamas rankomis veidą. Vadinasi, jūs ne ten užkasėte vargšą vaikutį. Kam jūs mane apgaudinėjote? Kam, sakykite? Ten, ponė. Bet išklausykite mane, išklausykite, ir jūs pajusite man gailestį. Su jumis nesidalydamas 20 metų nešiojusi tą skausmingą naštą, bet dabar jums viską papasakosiu. Dieve mano, jūs mane gazdinate, bet nesvarbu, pasakokite, aš klausau. Atsimenate, kaip praėjo ta baisioji naktis, kai jūs kovojote su mirtimi tame raudonų audeklų išmuštame kambaryje, o aš nei gyvas, nei miręs laukiu pabaigos. Kūdikis gimė ir buvo atiduotas man į rankas nejudantis, nekvipuojantis, bežadis. Mes pamanėme, kad jis negyvas. Pone Danglar greitai krustelėjo, tarsi norėdama šaukti nuo kreislo. Bet Vilforas ją sulaikė, sudėjęs rankas, tarsi maldaudamas klausyti toliau. Mes pamanėme, kad jis negyvas, pakartojo jis. Aš įdėjau jį į dėžutę, kuri turėjo atstoti karstelį, nulipau į sodą, išrausiau duobę ir paskubomis užkasiau. Vos baigus berti ant jau žemę, mane užpuolė korsikietis. Prieš mane šmeistelėjo kažkoks šešėlis ir tarsi žaibo skirtų. Aš pajutau skausmą, norėjau šaukti, ledinė šiurpa sukausti man kūną, užgniaužė gerklę. Griuvau lyg negyvas, maniau, kad esu nužudytas. Niekada neužmiršiu jūsų neapsakomus drąsos, kai atsipeikėjęs atšliaužiau leisgyvis prie laiptų, o jūs pati leisgyvi nulipote pas mane. Reikėjo išlaikyti paslaptyje baisų įvykį. Jums užteko jėgų padedant senai aukliai grįžti namo. Savo sužeidimą aš paaiškinau dvikovą. Nors ir labai būkštavome, bet mums pavyko išlaikyti paslaptį. Mane nuvežė į Versalį, tris mėnesius kovojau su mirtimi. Pagaliau palengva ėmiau sveikti. Gydytojai patarė gydyti saulę ir pietų orų. Keturi vyrai nešė mane iš Paryžiaus į Šaloną, nuėdami po šešias mylės per dieną. Mano žmona važiavo paskui neštuvus karietoje. Šalone mane paguldė į laivą ir Sonus, paskui Ronos upe, pasroviui nuplaukiau iki Arlių. Iš Arlių vėl neštuvuose keliavau iki Marselio. Gydžiausi šešis mėnesius. Aš nieko negirdėjau apie jūs, nežinojau, kad jūs likote našlė, o paskui ištekėjote už danglarų. Apie ką aš galvojau atgavę sąmonę? Vis apie tą patį, apie kūdikio lavonėlį. Kas nakt sapnuodavau, kad jis išeina iš kapelių, sklando virš duobės ir grasina man akimis ir rankytę. Kai tik grįžau į Paryžių pasitairavau. Po mūsų name niekas negyveno, bet neseniai jis buvo išnuomotas devyneriems metams. Aš nuėjau pas nuomininką ir apsimečiau labai nenorys, kad mano žmonos tėvams priklausęs namas pereitų į svetimas rankas. Aš pasiūliau atlyginti už nutrauktą sutartį, iš manęs buvo pareikalauta 6 tūkstančių frankų. Buvau pasiryžęs duoti ir 10, ir 20 tūkstančių. Pinigus turėjau kišenėje ir sutartį tuoj pat nutraukėme. Pasiekęs, ko taip troškau, kaip mat nulėkiau į Otejį. Nuo tos akimirkos, kai aš iš ten išėjau, niekas į tą namą nebuvo nei kojos įkėlęs. Buvo penkta valanda po piet, aš užlipau į raudoną į kambarį ir ėmiau laukti nakties. Visą, ką beveik ištisus metus nevilties apimtas kartodavau, ten belaukiant man atrodė dar grėsmingiau. Tas korsikietis paskelbė man kraujo kerštą. Sekė mane iš Nimo į Paryžių, pasislėpė į sode ir smogė man peiliu. Korsikietis matė, kaip aš kasiau duobę, kaip laidojau kūdikį.